<coughs> إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الكرام الغر الميامين وقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها إلا هالك أشهد أنه أدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله حيث يقول الله تبارك وتعالى في محكم كتابه التنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي دوب وإسلام نفسياني كما نفسيا نفسياه كمشا من يزمه من يزمه أنا تولد kwamba tusiondoke katika dunia hii isipokuwa tuwe wacha Mungu nasalu Allah ta'ala an yaj'alana min almuttaqin tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie katika wacha Mungu na atupeshe hali ya kuwa wacha Mungu يقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين الله سبحانه وتعالى أنا في sisi leo munasaba wa kalenda tukiwa leo tupo katika mwezi sita Muharram anasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa idhamkuru bika alladhina kafaru kumbuka ewe Muhammad pale walipokufanyia vitibwi plots na conspiracies njama ovu mushrikuna wa maka ili wakutie korokoroni wafunge au wafulie mbalini mzizi wa fitna ukatike au yukuriju au wakutoe kabisa katika mji wako <clears throat> ndugu zangu waislamu Saidna Umar radiyallahu anhu katika khilafa yake mwezi mwaka wa 17 alifikia itifaki ya pamoja baada ya kushauriana na masahaba zake na watu wake wa karibu wa mashura wakiwemo masahaba watukufu ina Saidna Uthman na Saidna Ali pale inapoelezwa katika tarehe Abu Musa al-Ash'ari <clears throat> wakati alipokuwa gavana akampelekea Amirul Mu'minin barua kwamba tutatapidika ya amira al-mu'minin tunashindwa kuelewa mwaka gani umetuletea agizo gani ujumbe gani barua gani basi ingekuwa ni vyema tukawa na kalenda yetu waislamu alhamdulillah baada ya itifaki ya pamoja ya kushauriana Sayyidina Umar radhiallahu anhu akawafik kwa umoja kwamba kalenda ya Waislamu hii ambayo leo tunaitumia leo tarehe sita au mwezi sita tumezoea Muharram mfunguo nne mwaka leo moja wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam haikuwepo hivyo ni masala ya mubaha na jawaza ni mambo ambayo inafaa waislamu kuwa na utaratibu wa kuangalia e, kalenda e, kuangalia matukio kwa mujibu wa tarehe ya kalenda ndio maana Saidna Umar radhiallahu anhu wakati wake akalipitisha hili hapo nyuma lilikuwa halipo <clears throat> katika mashauriano kulizuka rai kadhaa kwamba mwaka wa Uislamu kalenda yao ianze labda alipozaliwa mtume sallallahu alaihi wasallam tukio tukufu au alipokufa mtume sallallahu alaihi wasallam tukio tukufu au Isra wa Mi'raj ni tukio tukufu vile vile au kuteremshwa kwa wahi ni tukio tukufu vile vile matukio kadhaa yakawekwa kando likawekwa tukio hili la hijra ايها الاخوه الهجريه وما ادراكم ما الهجريه nini hijria kalenda yetu waislamu kalenda yetu inatokana na fikra walizotumia waislamu wakati ule mpaka wakafikia itifaki kwamba chanzo cha mwaka wetu waislamu ni hapa panapo tukio hili kubwa tukio la hijra tukio la mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka maka kwenda Madina Mtume sallallahu alaihi wasallama aliondoka maka kwenda Madina mwezi 22 au tarehe 22 Rabiul Awwal mwaka wa 13 Masahaba ridwanullahi alayhi ndipo walipokubaliana hapa ndiyo kalenda mwaka wa Kiislamu uanze hapa kwa, kwa katika tukio hili na kuacha matukio mengine yote haya Ndugu zangu waislamu zimeduru message ujumbe tunapelekeana ujumbe ulipoanza mwaka mpya wa Kiislamu na kupongezana na kutakiana kheri kwa kuingia mwaka mpya wa Kiislamu na alhamdulillah ihtifalati mbalimbali zinafanyika kukumbuka kalenda yetu waislamu lakini kalenda hii ndiyo inahusiana na tukio hili kubwa suala la kujiuliza leo kwa nini umma wa Kiislamu wakati ule wa Saidna Umar waafikiane kuanza kalenda yetu waislamu katika tukio hili kubwa la Mtume sallallahu alaihi wasallam kulikoni falhijratu lughatan hijra kilugha literally meaning kilugha maana yake alintiqalu min makanin ila makan au min biladin ila biladi kuondoka kuhama pahala katika mji kwenda katika mji mwingine lakini istilahan istilahi wa shar'an na kisharia maana yake moja kuu ni hii safari ya mtume sallallahu alaihi wasallama kutoka maka kuelekea Madina safari hii haikuja sadfa ndugu zangu safari hii mtume sallallahu alaihi wasallama si kama vile wanavyoeleza mustashriqun orientalist wazungu walioupaka matope uislamu walokuja katika miji yetu waislamu bararabu kutoka kwa Ulaya wakajifunza lugha ya Kiarabu wakajifunza Uislamu halafu walipozima kwao baadhi ya istilahat baadhi ya afkar baadhi ya concept wakazibadilisha wakajipa sura ile wanoitaka wao miongoni mwayo ni kwamba mtume sallallahu alayhi wasallama alifanya hijra kwa kukimbia mateso ya Allah mtume sallallahu alayhi wasallam hima yake haikushuka morali wake haukushuka subira yake iliendelea kuzidi na kuzidi si yeye tu bali hata masahaba zake ridwanullahi alaihim Mtume sallallahu alayhi wasallam alibugudiwa akabakia maka alitukanwa akabakia maka Mtume sallallahu alaihi wasallam aliambiwa mwenda wazimu akabakia maka mtume akaambiwa mshairi alibakia maka mtume watu mpaka wakamwagia vinyesi alibakia maka mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka wakamtigina kingoni kutaka kumtoa roho kabakia maka pale pale bali ukbatu ibni abu eh, ibni abu muayth ibni abi muayth yeye alimkamata mtume sallallahu alaihi wasallam anataka ammalize kabisa amtoe duniani yalimfika mtume zaidi ya haya je mtume alikimbia mtume ilimjia fikra akawaambia masahaba zake tutokomee tutakotokomea au tufanye nini mtume sallallahu alayhi wasallam hakukimbia haya tena alhamdulillah aya zikaja zikamliwaza mtume sallallahu alayhi wasallam walaqad kuzibat rusulun min qablika fasabaru bima kuzibu wa udhu hatta atahum nasruna mtume sallallahu alayhi wasallam aliambiwa subiri juu ya yote haya safari ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya hijra ambayo ndiyo chanzo cha kalenda yetu hii leo ndugu zangu na ndiyo maana ya kiistilahi ndiyo maana ya kisharia Mtume sallallahu alaihi wasallam hakukimbia mateso wala hakukimbia matusi wala kedehi wala jeuri wala udhia wala alokuwa akipatiwa yeye ikitukanwa Qur'an ukitukanwa Uislamu na masahaba zake Mtume sallallahu alayhi wasallam karatibu mambo kwa kupitia wahi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndipo ulipofika wakati wake Mtume sallallahu alayhi wasallama anamwambia Ali nimeshapata ruhusa ya kuhama kutoka hapa maka kwenda Madina wewe usilale katika kitanda chako lala kwenye kitanda changu Mtume sallallahu alayhi wasallama akafanya safari yeye na sahaba wake mtukufu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu illa tansuruhu faqad nasarahu Allah iz akhrajahu alladhina kafaru thani ithnain iz huma fil ghar Allah subhanahu wa ta'ala anakueleza walipotoka yeye na Sayyidina Abu Bakar radhiallahu anhu izhuma fil ghar thaniya tunaili wawili yao izhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana Mtume sallallahu alayhi wasallam akafanya safari kutoka maka kwenda zake Madina safari ile safari yenyewe tu lile tukio tu lenyewe lilikuwa limekuwa well planned limeratibiwa vizuri mpaka mtume anaingia Madina kupokewa na waislamu lakini je kwa nini mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya safari hii ya kutoka maka kwenda Madina haikuwa accidental si jambo lililozuka au eti kwa sababu kakimbia mateso mtume sallallahu alayhi wasallam hasha wakalla mtume hakukimbia mateso أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى المجتبى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله دو إسلام Mtume sallallahu alayhi wasallam haikuwa accidentally kutoka maka kwenda zake Madina. Safari hii ndugu zanguni ya hijra <clears throat> ndiyo ukombozi wa umma huu. Safari hii ndugu zanguni ya hijra ndiyo iliyowatoa maswahaba kutoka katika idlali, kutoka katika dhiki. Na katika safari hii mtume wakati yuko njiani inashushwa aya udhina lilladhina yuqataluna biannahum zulimu wa anna allaha ala nasrihim laqadir kabla ya hapo mtume mwenyewe wakati anamwagiwa kinyesi anamwagiwa kinyesi changamia Abdullah ibn Mas'ud anasema wa ana anzuru naangalia hivi la ughni shay'an siwezi chochote la la la amliku mana sina nguvu za kuweza kupigana za kupambana nao kina Ukba kina Abu Jahal kina Umayya kina Walid na wake zao waliokuwa wakifanya plot waliokuwa wakifanya vitimbwi na njama ovu dhidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam mtume mwenyewe anaipitia familia ya ala yasi familia ya mama Sumaiya familia ya bwana yasi wanateswa mpaka mama Sumaiya ameuliwa kwa kupigwa mkuki katika sehemu yake subhana malikinna wakati haya yanatokezea mtume yuko maka hajakimbia haya mtume hana nguvu yoyote mtume yupo katika hali kama hii na masahaba zake watu watukufu leo radiyallahu anhum Mwenyezi Mungu awawie radhi anawapitia familia ya Sumaya Yasir na Ammar yanawafika haya mpaka wanateswa wengine wanapoteza kabisa akili anawaambia subirini sabrun ya ala yasir inna maw'idakum aljanna inni la amliku lakum min Allah shay'a similiki chochote mimi sina uwezo wa kumobilize vijana hapa tuseme tuingie msituni tubebe silaha tupige hawa mushrikuna wa maka sina uwezo huo na sijapata amri kwa Mwenyezi Mungu wakati hijra inaendelea kinashuka chuma anaambiwa mtume sallallahu alayhi wasallam udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu wameruhusiwa kupigana wale waliokuwa wakidhulumiwa mmeshapewa ruhusa sasa baada ya kutokezea hijra hii hijra ndiyo iliyowatoa waislamu katika idlali hizi na kuwapeleka katika izza na utukufu na heshima wakati wapo maka wanawake walikuwa kidhulumiwa abuse kama ilivyo leo ndugu zetu wa kike namna wanapopunguziwa namna wanapovunjiwa heshima zao katika kila ardhi ya ulimwengu mpaka Saudia hivi sasa namna mwanamke alipokuwa hana thamani basi anaweza akaingia kwenye makonsa kwenye ma ma, ma, madansa kwenye kumbi maalumu za masteria mwanamke na utamkuta kule kichwa wazi yake namna ile wanavovaa vile namna mwanamke maka anabugudhiwa roho ya waislamu damu ya waislamu inamwagwa heshima ya Qur'ani inavunjwa heshima ya mtume inavunjwa uislamu unadhalilishwa mtume sallallahu alayhi wasallam hana cha kufanya hajamkamata mtu akamtia bakora hajabeba silaha hajabeba panga wala masahaba zake hawakufanya hivyo lakini baada ya tukio adhim la hijra ambalo masahaba wakakubaliana kwamba kalenda yetu waislamu ianze mwaka wake katika tukio hili adhim baada ya hijra mtume sallallahu alaihi wasallam anaingia Madina yeye kama ni kiongozi wa serikali ya Kiislamu hakusubutu hata, hadithi mmoja wa Kikureshi kuleta upumbavu wao waliokuwa kiwafanyia waislamu Madina kila upumbavu ulikuwa unakabiliwa kwa kichapo kwa nguvu zote Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya manyuva za kijeshi Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya manyuva za kisiasa ili kuwaonesha kwamba sasa nina nguvu sasa nitautekeleza Uislamu kivitendo nitalinda heshima za Waislamu nitalinda heshima za Qur'ani kivitendo atokezee mtu baada ya vita vya Badri mmoja katika khabithi wa Kiyahudi Ka'b bin Ashraf yeye akatoa mashairi ya kuwainua kuinua morali wa makafiri wa Kikureshi na akatoa abiat kudimoralize kuwaponda ponda ijapokuwa ameshinda waislamu mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kumtukana mtume sallallahu alitoa mashahidi mengi mtume alitoa sentensi moja tu alisema man ka'ab ibn al-ashraf masahaba wote akiwemo Muhammad ibn Maslama akaeleza ya rasulullah atuhibbu an an aqtulahu Nisha kuelewa unataka nimuue kauli ilikuwa ni hiyo tu kichwa cha Kaabi al Ashraf kikawa rehani na ilikuwa ndio mwisho wa maisha yake anamtukana mtume mtume ana nguvu mtume ana serikali kichwa chake anaamrisha kitolewe ndugu zanguni hijra ni tukio tukufu ni tukio adhimu lina sura ya nje hii ambayo tunaelezana elezana katika afalati hizi Mtume sallallahu alaihi wasallam namna alivotoka alivokwenda akaingia kwenye pango kuna njiwa manga akafanya hivi safari ikopangika Ma, Madina iko kaskazini yeye akenda kusini zaidi ya hapo ina sura ya ndani haya ndiyo mafunzo yake ya sura ya ndani hijra ilikuwa nukta ya kukamilisha manhaji ya mtume method njia ya mtume sallallahu alayhi wasallam ya kubeba dawa ya kutadikisha kwa kutadikisha Uislamu implementation of Islam Uislamu kuanza kutekelezwa kivitendo si kinadharia tu si kuyazungumza tu si kukemea tu makosa bali kuyazuia makosa kuatia adabu anaokosa mtume hukumtia adabu mtu alipokuwa maka zina zilikuwepo eti wizi ulikuwepo riba zilikuwepo kila aina ya ukhabithi ulikuwepo mtume alisimamisha hadi maka mtume alifanya taazir maka moja katika system ya punishment vile vile taazir katika uislamu mtume alifanya hakufanya lakini alipokuwa Madina mtume sallallahu alaihi wasallam anayatekeleza haya mtume anawatafulia watu wake matatizo yao ikiwa njaa ikiwa mabati hivi tendo alipokuwa Madina alipokuwa maka hakufanya hayo mtume صلى الله aliwapa fikra tu waislamu waislamu wenyewe wakashajirika nafsi zao nzuri wanatizama pepo wakaweza kusaidiana lakini mtume wakati anaingia Madina anayafanya haya kwamba yeye ndio mkuu kivitendo hijra hivi ndivyo ilivyowakomboa umma wa Kiislamu kutoka katika hali duni kuja katika hali ya heshima na izza na utukufu hivi ndivyo ilivyoupeleka mbele Uislamu kutoka katika hali hii kwenda katika hali ya Uislamu kutekelezwa kivitendo chini ya usimamizi kiongozi wa daula islamia wa dola Kiislamu ya awali kabisa leo ni mwaka 1441 ala taarifu ayuha muslim ewe muislamu uliyeketi hapo unaisikiliza popote unajua kwamba sasa hivi ni miaka 99 99 years kutoka mwaka mbili mwezi 28 Rajab haya mamlaka aliyoasisi mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya hijra kuangushwa Istanbul Turkia mpaka kufikia leo mwezi sita leo tunazungumza yani tarehe sita Muharram moja miaka 96 almost a century karne nzima waislamu ina kazi gani hijra sasa tunayosoma ndugu zangu hijra lazima tuisome kama kama ni manhaj ni njia ni method ni njia ya waislamu kututoa katika hali hii tulionayo leo kutupeleka katika hali ya izza na utukufu Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha sisi udkhulu fi silmi kafa ingieni katika uislamu wote hatuwezi kuingia katika uislamu wote ai bimaana maana yake ni kwamba utekelezeni uislamu wote hatuwezi kutekeleza uislamu wote ila ya kupata masomo ya hijra maana yake ndiyo hijra itakayotupeleka katika kusimamisha nguvu zetu katika ulimwengu huu wa Uislamu hijra ilikuwa inakamilisha manhaji ya mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoundwa na trisep hatua tatu dauru tasbih mtume alikinyanga umma wa Kiislamu masahaba zake wale waliomkubali aliwasomesha vizuri Uislamu hatua ya pili mtume sallallahu alaihi wasallam akaambiwa dhihirisha ulichoamriwa fasta bima tu'maru a'rid 'anil mushrikeen dawru i'lani al-islam hatua ya kutangaza waziwazi uislamu katika vilabu mabarabarani masokoni leo kwenye ma internet ma conferences vyuo vikuu kila pahala kwenye vitabu watu watu hatua ya tatu istilamu zimamu zimamu hukm mtume kupokea kushika hatamu za uongozi alizokabidhiwa na masahaba watukufu ansar ndiyo mtume akafanya hijra kahama hizi hatua tatu hizi hii ndiyo manhaji hii hii ndiyo njia ndugu zangu ni wa Kiislamu leo ya kumoka katika hali tulizokuwa nazo tuna tofauti gani sisi leo waislamu katika miji yetu na wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake walipokuwa Madina walipokuwa Makkah al-Mukarram tofauti iko wapi ndugu zanguni kama kutukana mtume leo kuna kuna kina Gas Wilder yule wa the Netherlands yeye ka specialize kumtukana mtume tu kuna kina hao Salman Rushdie kuna hao wa kwetu hapa tuliwasikia miaka ya karibuni kuna wakila kona kuna wachadi hebdo wanaomchora mtume vibonzo vikatuni ardhi zetu kunyang'anywa waislamu ardhi zetu tukufu we taja tu unapotaka taja Palestina taja juzi juzi tu hapa tunaisikia Kashmiri ilivyo inatoka damu machozi ya damu Kashmiri alafu leo anatoka yule khabithi anakwenda ndo ndo leo hali ilivyo hii ndugu zangu makafiri vile walipokuwa kimkebehi Uislamu na kumkebehi Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna tofauti gani na hawa wanafiki katika miji yetu hawa leo wanatoka viongozi katika miji yetu imarati na Bahrain wanampokea Modi waziri mkuu wa India kwa heshima zote habithi maluni qatil mada hizi ndo hali zetu hizi waislamu leo iko wapi sheria yetu waislamu katika miji yetu katika ardhi zetu katika nchi zetu iko wapi heshima yetu iko wapi heshima ya ndugu zetu waislamu matatizo na kuachia wewe utaje ndugu zanguni lau tutashika mafunzo ya hijra ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama ni manhaj njia ya kutoka katika matatizo haya bali si njia nyingine ndugu zanguni si njia ya kizungu ya magharibi ya secular democracy it's not a method si njia wao wenyewe kisha wakaa hapa shingoni je hamjui democracy namna ilivyo si mnasikiza habari nyinyi ndugu zanguni Uingereza ndo taifa linalotikana katika ulimwengu lenye siasa kuliko Marekani ni road state. Ni taifa habithi linajulikanwa ni taifa la kihuni tu.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 والمشركين اللهم اغفر لوالدينا ولأولاد ولوالديهم وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا إله الأولين والآخرين يا إله الأولين والآخرين اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة Thank you.